nova materialo cerpas aquon el deserta aero. Simile al spongo, nove disvolvita materialo, cun la nomo sohozopoto dec, sucias aquon el la aero, rapportas chemiistoi en Vieno. Gi liberigas la aquon de nove, se las uno radias surgin. Ecce el seca deserta aero oni povas tiel cerpi trinc aquon en quanto de litroi, en tago. So ho zo po dec, estas la malongigo por sulfurezza hipercruz ligita polimero dec. Gi estas alt grade cun retigita, sulfur en hava polimero. Tio estas materialo, kiu consistas el multai samai constru elementoi. Gia productado estas favor costa, cae estas farebla per kutimai reacciagioi, raportas du chemiistoi de la Instituto Primateriala Chemio de la Universitato de Vieno. Aquo e la atmosfero collectigas sur la surfazo de la polimero. De tie eblas ricolti gin, efice, helpe de la energio de la sun lumo sub optimumae condicioi, unu kilogrammo de la nova materialo cerpas en ciu collecta ricolta ciclo gis 0,8 litro in da aquo, clarigas las ciencisto. Ec ce condicioi ciel en la Sahara deserto, cun mal pli ol quartec procentoi da aera humidezzo, cae temperaturoi super quartec gradoi Celsiuso, gi liberas 0,3 litroin. La metodo funccias ec ecte dec procentoi da relativa aer humidezzo, cae povus lautio esti applicata ec en la plei malconvenae regionoi de la mondo. En de la unua horo, estas atingitai tri quaronoi de la collecta capacito, cae oni pova seque complete el preni la aquon e la materialo, rapportas la sciencisto. En unu tago do eblas havi plurain collectain ricoltain cicloin. Compare al tradiziai metodoi, ciui condensigas la aquon recte e la aero, per tiu procedo, necessas applici signife mal energio. Lau taxoi de la unuiginta in azioi, unu quarono de la monda logiantaro ne havas al iron al pura aquo. De la tuta aquo proviso de la tero, nur tri procentoi estas trinc aquo. Naudec sep procentoi estas sal aquo, cae de la existanta dolc aquo multe estas nealireble deponita en glaceroi cae en la grunda aquo. Contraue al tio la terra atmosfero, en havas ie ciu momento se soble plida aquo vaporo o la volumeno de ciui riveroi de la mondo cune, diras la esploristoi. En prescau ciui regiono, circa la ter globo, tial disponeblas prescau sen lime aquo e la aero. La aero estas tiel tauga aquo fonto, aput la sendependezzo rilate al loco, estas avantaggio che aquo e la aero, compare al grunda aquo, besonas malplida purigado. Tiu rilatan studagion jus publicigis la Viena Sciencistoi en faca magazino.